السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين أما بعد بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته kwa msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala na kwa taufiki yake na matakwa yake tumekutana tena katika siku hii ya leo katika mwendelezo wa semina yetu na wakina mama dauratun ma'an nisa hii ni semina maalumu pamoja na wanawake wa Kiislamu na katika semina hii tunasoma kitabu taujihatun wa tanbihatun lilfatati almuslima cha Sheikh الدكتور عبد العزيز بن داود بن سليمان الفايز حفظه الله تعالى kwa hakika risala hii imekusanya ndani yake nasaih taujihat bal wa tahdhir ni risala ambayo ndani yake pana nasaha mbalimbali mbali pana taujihat miongozo muhimu sana kwa wanawake wa Kiislamu lakini pia tutakuja kuona huko mbeleni kwenye risala hii ametoa tahadhari mbalimbali kumtahadharisha mwanamke wa Kiislamu na mikhalafati ya kisheria mambo ya kimakosa ambayo anatakiwa mwanamke wa Kiislamu ajiepushe nayo hilo pia limetajwa katika risala hii kama vile ambavyo tutakuja kuona huko mbeleni insha Allahu taala lakini darasa yetu ya leo biidhnillah itaendelea katika nukta ambazo ni sehemu ya nasaha na miongozo ambayo almuallifu hafidhahu Allah ta'ala anaitoa na katika darsa yetu iliyopita tuliishia nukta ya saba sabian fadlu dhikri llahi taala fadhila ya dhikr fadhila ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala nukta hii tuliisoma tukaimaliza walillahi lhamd sasa leo tunaendelea na darasa yetu ya leo itaanzia katika nukta ya nane pale aliposema حفظه الله تعالى ثامنا الاستغفار jambo la nane ni kuomba msamaha alistighfaru ni kuomba msamaha ay talabu almaghfira jambo hili ndilo ambalo shekhe wetu hafidhahullahu ta'ala ananasihi kwalo katika nukta hii fayaqul wa min dhalika na miongoni mwa hayo ya kunasihiwa mwanamke na kuongozwa ni alistighfaru ni kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhambi yaliyokuwa nayo wa kulluna dhu khata' wa kulluna naghlat na sote sisi tuna makosa sote tunateleza kwa hili na lile lakini rabbak subhanahu wa ta'ala dhur rahma wal maghfirah Mola wako subhanahu wa ta'ala ni mwenye rahma na ni mwenye kutoa maghfira anatusamehe sisi makosa yetu pale ambapo tunamuomba idhan anasema shekhe wetu hapa wa min dhalika ni miongoni mwa hayo ambayo ananasihiwa mwanamke wa Kiislamu alistighfaru ni kuomba msamaha kwa Allah kama qala ta'ala kama alivyosema Allah hali ya kuwa ametukuka fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika fahamu kwamba hakika mambo yalivyo hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki la ilaha ay la maabuda bihaqqin hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki illa Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala lijue hilo fahamu tauhid kwamba ibada ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kufanyiwa wastaghfir dhanbik kisha utakimsamaha kwa ajili ya madhambi yako wastaghfir dhanbik na utakimsamaha kwa ajili ya madhambi yako sura muhammad aya 19 iko sariha aya hii katika kumwelekeza muislamu kuomba maghfira kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa makosa yake aliyoyafanya min al-kaba'iri was-saghair ni mamoja ni madhambi makubwa ambayo amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala au ni madhambi madogo yote mtu ana fursa ya kutaka msamaha ni mamoja ni madhambi unaoyajua na yale usiyoyajua muislamu pia anawajibika kuomba maghfira kwa ujumla kwa madhambi ambayo yeye anayafahamu na kwa yale ambayo hayafahamu na ukifanya hivyo utamkuta Allah subhanahu wa ta'ala ni ghafurur rahim eh ni mwingi wa maghfira na ni mwingi wa huruma anaendelea sheikh waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa na amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam man lazima alistighfara ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib hadithi hii al-imam Abu أبو kadhalika Ibn Majah al-Qazwini رحمة الله تعالى عليهما والحديث فيه ضعف كما بين ذلك الإمام المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ni يعني ضعيف من حيث haythu لكن معناه صحيح لكن lakini maana yake inaungana na baadhi ya usul min alqurani wa min as-sunna as-sahiha hadithi hii na ni hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam man lazima al-istighfara yote ambaye atailazimu istighfar atalazimiana na kuomba msamaha ikawa hiyo ndio tabia yake jaala Allahu lahu min kulli dhiqin makhrajan atamjalia Allah yeye kutokana na kila dhiki makhrajan mahala pa kutokea ufumbuzi wanasema waswahili Allah atamjalia yeye kutokana na kila dhiki inayempata sehemu ya kutokea atampa utatuzi na ufumbuzi wa dhiki hiyo wa min kulli hammin faraja na atamjalia kutokana na kila simanzi faraja mathalani ukawa una huzuni una jambo limekukwaza una simanzi nzito basi Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa utasifika na tabia ya alistighfar kuomba sana msamaha Allah atakupa faraja wewe katika hiyo simanzi yako na huzuni yako bali akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam warazaqahu min haythu la yahtasib na atamruzuku yeye huyo mtu wa istighfar kwa njia ambayo hatarajii kwa namna ambayo hategemei utapewa riziki kimaajabu kabisa ha? kwa sababu ndogo tu pengine ukaidharau sababu hiyo wala usiitilie maanani lakini Allah akatia taufik ukajikuta ndiyo sababu ya kuruzukiwa kwako hizi ni katika fawaidi za al-istighfar kuomba msamaha طيب وقال صلى الله عليه واله وسلم فيما يرويه عن ربه na akasema tena na akasema tena mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika yale mapokeo ambayo anayapokea kutoka kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala wa hadha hadithun qudsiyun na hii ndio alhadithul qudsi ni mapokeo ambayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anayatoa kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala imekuja katika hadithi hiyo na hii ni sehemu ya hadithi tu ameitaja hapo almuallifu hafidhahu Allah ta'ala wa kusema yabna adam law balaghat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu lak الحديث أخرجه الإمام الترمذي وغيره من علماء الحديث إن فهميك حديثه من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين ها kwa hiyo amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika yale ambayo anayapokea kutoka kwa Mola wake mlezi subhanahu wa ta'ala kwamba Allah amesema qala Allah ta'ala ya ibn adama ewe mwana adam law balaghat dhunubuka law yakifika madhambi yako lau balaghat dhunubuka lau yakifikia madhambi yako anana samai mawingu ya mbingu lau balaghat dhunubuka lau yakifika madhambi yako anana samai ay sahaba samai anan na maana ya sahaba lau yakifika madhambi yako mawingu ya mbingu kwa maana mengi sana madhambi yakaanzia ardhini mpaka kifuka mawinguni ikawa eneo lote hilo umelijaza madhambi ha? kwa wingi huo thumma staghfartani kisha ukaniomba mimi msamaha eh mwanadamu wewe ambao una madhambi mengi kama haya ukafanya amali hii ya alistighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala thumma astaghfartani kisha ukaniomba mimi msamaha ghafartu lak ningalikusamehe wewe kwa maana ungeupata msamaha pamoja na, na wingi wa madhambi hayo yametoka ardhini mpaka katika mawingu ukiwa mkweli katika kuomba kwako msamaha Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe shekhe ameleta nususi hizo من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية katika jambo la kuhimiza al-istighfar sasa baada ya kuyasema hayo anaelekeza nasaha muhimu sana kwa mwanamke wa Kiislamu anaomba msikilize dada zangu katika imani fayaqulu sheikh hadha ya ukhti almuslima hadha ya ukhti almuslima hiyo ni jumla mu'taridh imeingia kwa maana anakusudia kusema hadha afdalu ya ukhti almuslima ndio asili ya maneno hadha ya ukhti almuslima afdalu ma taqdina bihi waktaki anasema jambo hili jambo la istighfar ewe dada yangu muislamu ndiyo jambo bora zaidi ambalo utaumaliza kwa jambo hilo wakati wako kwa maana utumie wakati wako ukhti yangu katika imani kwenye jambo hili la kukithirisha istighfar kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha hili ni jambo bora kabisa ambalo utaumaliza wakati wako kwenye jambo hili kisha shaka anasema faakthiri minhu basi kithirisha ewe mwanamke wa Kiislamu katika huko kuomba msamaha litatmainna qalbuki ili upate kutulizana moyo wako eh moyo wako upate sakina upate kutulia uondokewe na lile linaitwa jaka la roho ikawa moyo wako unapapatika kwenye mambo bisababu istighfar kwa sababu ya istighfar wa huwa dhikrun adhimun na istighfar ni uradi mkubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala huutuliza moyo wako kama qala ta'ala kama alivyosema Allah ta'ala ala bidhikri llahi tatmainnu alqulub tambueni kwa sababu ya kumtaja Allah zinatulizana zinatulizana nyoyo ala tambueni zindukeni bidhikri llahi kwa sababu ya kumtaja Allah tatmainu lqulubu zinatulizana nyoyo eh, hilo ni jambo la nane ambalo shekhe wetu ametunasihi anasema tasian jambo la tisa as-salata as-salata eh kwa maana ilzamna as-salata as-salata eh hiyo ni mansubu kwa fi'il mahdhuf eh jambo la tisa as-salata as-salata lazimianeni na sala lazimianeni na sala enyi wanawake wa Kiislamu nukta ya tisa ambayo tunanasihiwa hapa ni kulazimiana na as-salah anasema amatallah ay ya amata amatallah ewe kijakazi wa Allah mwanamke wa Kiislamu hafidhi ala salati fi waqtiha itahidi kuihifadhi sala hafidhi ala salati ihifadhi ewe mwanamke swala fi waktiha katika wakati wake uiswali katika muda wake uliowekwa kama ni dhuhuri iswali mahala pake na kabla yapo alfajiri iswali mahala pake wa hakadha al-asru wal-maghrib wal-isha zitekeleze swala za faradhi katika nyakati zake na wala usizitoe swala nje ya wakati ikawa unashughulika na mambo mengine wakati wa swala umefika basi unamkuta mwanamke wa Kiislamu haswali mpaka wakati unakwenda mwisho kabisa kumalizika ndio wanakurupuka na kutaka kuswali na wengine wakaswali nje ya wakati wakati ushapita kama ni wakati wa dhuhuri ushapita anakuja kuiswalia dhuhuri katika wakati wa alasiri bila udhuru wowote wa kisheria ameingia huku katokea huku mara kaosha vyombo mara nilikuwa mkideki nilikuwa namalizia kukanda maandazi sijui nafanya hivi nyakati za swala zinapita hapana swala ni jambo kubwa hifadhi swala e mwanamke wa Kiislamu katika wakati wake waaddiha ala alwajhi almatlubi biarkaniha wa shurutiha na itekeleze hiyo swala ewe mwanamke waaddiha na itekeleze hiyo swala wewe mwanamke ala alwajhi almatlubi katika namna inayotakikana ala alwajhi almatlubi katika namna inayotakiwa kama ilivyofunzwa fanya hivyo hivyo biarkaniha kwa kuzitimiza nguzo za hiyo swala wa shurutiha na kutimiza masharti ya hizo swala kwa maana ukaswali kwa kusimamisha nguzo zake hiyo swala na sharti zake hiyo swala fanya hivyo wa sunanil aqwali wal, af'ali na kwa kuzitimiza sunna za kimaneno na za kimatendo za hizo swala uswali vizuri kabisa kama inavyotakiwa wala tuakhiri salata an waqtiha anaendelea kukukanya na wala usiicheleweshe swala ewe mwanamke na wala usiicheleweshe swala na kuitoa katika wakati wake an waqtiha na kuitoa katika wakati wake faqad warada alwa'id ash liman yuakhiru as-salata an waqtiha bighairi udhrin shar'iyyin kwani kwa hakika yamekuja makemeo makali faqad warada alwaidu shadidu kwani kwa hakika yamekuja makemeo makali liman yuakhiru salata kwa yule ambaye anaichelewesha swala an waktiha na kuitoa katika wakati wake bighairi udhrin shar'iyyin pasina udhuru wowote wa kisheria hana udhuru wowote ambao unatambulika huu kisheria ni udhuru maana ziko nyudhuru ambazo zikimkuta mtu basi anasamehewa kwa kuichelewesha swala na wakati wake mathalan katika udhuru unaokubalika labda mtu kalala na usingizi ni kifo kidogo usingizi ukamchukua hakupata mtu wa kumwamsha mpaka anakuja kushtuka na kuamka muda wa swala fulani umeshapita sasa sheria imemsamehe inamwambia hapo alipoamka hapo ndio muda wake aswali hapo hapo huu ni udhurun shar'iyyun mtu anaweza akaswali swala fulani nje ya wakati wake kwa udhuru kama huo wa kulala lakini pia pana udhuru wa kusahau pengine hujalala lakini wewe ni mwanadamu unapitikiwa na kusahau ukasahau kabisa mpaka unashtuka subhanallah jamani sijaswali mimi ukiangalia wakati umeshatoka eh kama ni dhuhuri ishatoka sasa nimesahau kabisa mimi basi hapo ndio wakati wake maadamu kweli ulisahau basi ukiswali hiyo swala nje ya wakati itakuwa ni swala sahiha na wewe utakuwa ni maadhura na nyinginezo ambazo zinatajwa na wanawachuoni katika a'dhar almaqbula lakini kinyume cha hapo ni makosa makubwa kuichelewesha swala katika wakati wake qala ta'ala amesema Allah ta'ala katika hayo makemeo ya watu ambao wanafanya upuuzi na swala akasema fawailun lilmusallin ole wao wenye kuswali ni tarjama inayokubalika kwa waswahili lakini pia pana nyingine wanasema mashekhe zetu fawailun lilmusallin moto mkali umeandaliwa kwa ajili wa wenye kuswali fawailun lilmusallin ay narun shadidun moto mkali umeandaliwa kwa ajili ya wenye kuswali ambao sifa yao ni kama ifuatavyo alladhina hum an salatihim sahun wale ambao wao kuhusiana na swala zao ni wenye kupuuza hawatilii maanani jambo la swala ni watu wa kuswali swali tu wataswali baadhi ya swala wanazotaka wao na zingine wataziwacha wataswali katika wakati ambao wanataka wao na swala zimewekewa wakati wake maalum hawachungi nyakati za swala bali wengine wataswali katika namna wanayoitaka mfano kama arrijalu min almuslimin wanaume katika waislamu wao wamefaradhishiwa kuswali jamaa swala zao ni, ni kwa jamaa ila kwa mwenye udhuru ikawa mtu sasa anatakhallaf anil jamaa huyu anaswali kwa kupuuzia swala ikiwa wanaswali hawa wameletewa makemeo makali kwa kuahidiwa moto waliyadhu billah fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun kisha anatuambia shekhe wetu hafidhahullahu ta'ala thumma idha sallaiti faahdhiri qalbaki kisha pindi utakaposwali ewe mwanamke basi uhudhurishe moyo wako naam swali hali ya kuwa akili yako moyo wako na fikra zako zote zimo katika swala isiwe una swali kwa kiwiliwili tu lakini moyo uko sehemu nyingine ha? umesimama kuswali lakini akili yako ipo kwenye keki ambayo unaichoma kwenye oven kule sijui itakuwa yaungua jamani unaswali hapa lakini unafikiria maharage ambayo umeyabandika sijui wameongeza maji wale watoto kwenye maharage yale ya rabbil alamina unaswali hapo aa hudhurisha moyo wako wakati wa kuswali swala ni jambo kubwa sana sasa anakwambia shekhi anakwambia wewe mwanamke thumma idha sallaiti kisha pindi utapokuwa unaswali wewe faahdhiri qalbaki basi uhudhurishe moyo wako swali kwa moyo wako kabisa wa'lami annaki taqifina baina yaday Allah subhanahu wa ta'ala na ufahamu kwamba hakika wewe mwanamke eh umesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala annaki taqifina baina yadai llahi subhanahu wa ta'ala kwamba wewe umesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sababu ukiwa unaswali maana yake umemwelekea Mola wako subhanahu wa ta'ala umesimama kwake kwa sababu unamwabudu yeye sasa kwa nini moyo wako ushughulishwe na mambo mengine bila ya shaka itakuwa umeidharau hiyo swala na hayo mengine ndio umeyapa umuhimu usifanye hivyo unakanywa hapa mwanamke wa Kiislamu bali shekhe anasema wa iyyaki min naqri salati naqra alghurab eh na tahadhari tahadhari na kuidonoa swala udonoaji wa kunguru kama anavyodonoa nafaka kunguru anakuwa yuko mbio mbio kwenye ule udonoaji kwa sababu ya uoga akidonoa amenyanyuka mara kainama kanyanyuka muoga mnamfahamu kunguru na namna anavodonoa ima nafaka au mzoga au chakula chochote sasa swala za namna hiyo zimekatazwa mwenye kuswali hivyo ameikosea swala yake na ile hadithu almusii fi salatihi ni ushahidi wa wazi katika jambo hili ile hadithi mashuhuri ya yule bwana alikuwa akiikosea swala yake na kukosolewa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika makosa aliyokuwa nayo katika swala yake ni kukosa atumanina ni kukosekana utulivu katika eh, swala yake na pana watu ndio utaratibu wao huo na swali chap chap kabisa dakika mbili kaingia dakika mbili kashatoka ah ushaswali eh shamaliza mimi na anaona hiyo ni sifa kabisa sasa shaka anasema wa iyaki min naqri salati na tahadhari na kuidonoa swala naqra alghurabi udonoaji wa wa kunguru asema fahadha halu baadhi alfatayati hadahunna Allah na hii ndiyo hali ya baadhi ya wasichana awaongoze wao Allah wako baadhi ya wasichana katika wasichana wa Kiislamu hii ndio tabia yao swala zao za mbio mbio rukuu hazitimii i'tidali hazitimii sijida zao mbio mbio tu hawana utulivu katika swala yani kama vile ile swala ni kero mtu anaona hebu nimalizane nayo tu kwanza ili nifanye mambo yangu na mambo yangu mwenyewe ya kufanya hapa sijapika bado eh sijafanya usafi kwenye nyumba yangu sijatandika huko chumbani kwangu lakini pana swala nayo hapo sasa mtu anaona hebu ni nimalizane nayo hii swala chapchapu hapo ili nifanye mambo yangu ikawa kuna mambo yake ndiyo muhimu kuliko swala haya mambo yake haya atayafanya kwa utulivu kabisa lakini hiyo swala italipuliwa tu hapana baadhi ya wasichana hii ndio tabia yao utawakuta wana utulivu katika mambo mengine ukimkuta amekaa kwenye kioo anajipodoa ah utaustaajabu ule utulivu wake taratibu akaupangilia wanja lipustiki akaipanga akaipanga poda pole pole mwenyewe anajiremba hapo eh haya huyo mwenye utulivu wakati wa kujiremba mtazame akiswali kama wanafukuzwa vile hapana mambo ya kukimbia kimbia na kuswali mbio mbio ni tabia walionayo baadhi ya wasichana fahadha halu baadhi alfatayati hadahunna Allah ndio hali yao na hii ni hali ya baadhi ya wasichana awaongoze wao Allah kaannaha turidu an tatakhallasa min as-salah kana kwamba huyo mwanamke anataka amalizane na hiyo swala kama ni mtu anataka kulimaliza jambo hivi linamkera vile anaposwali huwezi kum, huwezi kumdhania anafanya ibada kaanna turidu an tatakhallasa min as-salah kana kwamba huyo binti huyo msichana huyo anataka amalizane na hiyo swala ili aangalie shughuli zake shaka anakuambia alam ta'lami anna anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ju'ilat qurratu aini bis-salah kwani hujui wewe alam ta'lami hujajua wewe mwanamke anna ar-rasula sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul kwamba hakika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ju'ilat qurratu aini bis-salati na kimejaliwa kiburudisho cha jicho langu kwa sababu ya kuswali eh ju'ilat qurratu aini bis-salah na kimejaliwa kiburudisho cha moyo wangu kwa sababu ya kuswali kwa maana ile rahatun nafs wa tuma'ninatul bal ile raha ya nafsi na utulivu wa moyo hilo limejaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale anapokuwa anaswali ikawa swala kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni jambo la starehe jambo la kutuliza moyo wake basi hivyo ndivyo ambavyo yatakiwa atue sisi na ndivyo ambavyo mnatakiwa muwe wanawake wa Kiislamu katika jambo la swala iadhimisheni swala au au lam ta'lami au hujajua wewe anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam au lam ta'lami au hujajua wewe mwanamke anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema arihna bis ya bilal tustareheshe kwa swala ewe bilal tupe raha kwa swala ay bil adhani wal iqama kwa maana kwa kule kuadhini na kukimu ebu adhini bilali na ukimu tupate raha kwa kuswali ndio maana yake bilali alikuwa akielekezwa na mtume sallam aadhini na aqimu ili ili wapate raha waislamu kwenye swala as-salatu raha eh swala ni raha kwa waumini wa kweli haya wewe mwanamke wa Kiislamu vipi unahisi nini unapokuwa unaswali wewe je swala katika nafsi yako pia ni raha unapata utulivu unaposwali au swala ni kero ikiwa unapata dhiki wakati unaswali basi jiangalie mara mbili mbili katika imani yako una dosari kubwa kwenye imani yako na hali uliyokuwa nayo ni hali ya hatari unahofiwa wewe kuangamia ikiwa jambo la ibada ya swala ni jambo halina uzito wowote katika nafsi yako ha? mimi huwa ninasema ibada ya swala ndiyo kimbilio letu sisi wallahu almusta'an kimbilio letu sisi ni ibada ya swala na Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ibada ya sala kuwa ni ibada yenye ujira mkubwa bali siku ya kiyama jambo la mwanzo ambalo litaangaliwa kwa mja ni swala yake awwalu ma yuhasabu bihi al yawm al-qiyamati as-salah jambo la mwanzo ambalo litapekuliwa na kuhisabiwa kwa mja siku ya kiyama ni swala anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikikuta sala yake imetimia basi huyo kafaulu kwa hakika amefaulu lakini ikiwa sala yake ina mapungufu haikutimia hapo ndipo matatizo yalipoanza na swala ni ibada ambayo inafanywa na wenye nacho na wasiokuwa nacho wenye pesa wana fursa ya kuswali wasio na pesa wana fursa ya kuswali mafakiri wataswali matajiri wataswali ibada ya swala ni kwa wazima na kwa wagonjwa mtu aliyekuwa sahihul jismi wal afia ataswali na mgonjwa pia ataswali bali wagonjwa wamewekewa utaratibu wa kuswali wanapokuwa wagonjwa na swala ya mgonjwa imekhafifishwa na kila ugonjwa wake ugonjwa wake unapokuwa mzito zaidi ndipo swala yake inapokuwa nyepesi zaidi lakini hata katika hali ya ugonjwa mtu ataendelea kuswali sasa kwa nini tusikupie ibada hii tuna kimbilio sisi tuna kimbilio gani katika mambo ya ibadati ukiacha swala maana ukiambiwa kahiji utatoa hoja hija ni pesa shekhe eh, mimi sina uwezo wa kuhiji mathalan kweli pesa tafute visa tafute tiketi za ndege masurufu ya, ya safari ukifika huko maka kuna mambo ya mahoteli na nini na wewe huna kitu haya umesamehewa kuhiji kwa sababu huna kitu pangu pakavu tia mchuzi hija imesamehewa kwako azzaka toa zaka basi mimi sina kitu cha kutoa bwana mimi mwenyewe natakiwa nipewe kama mna zaka zenu nileteeni bwana mimi nina njaa kama nini bwana sina uwezo wa kutoa zaka zaka ni zaka ni uwezo bwana haya swala kwenye swala una unatoa nini katika pesa yani ukiingia msikitini kuswali au kama ni mwanamke kuingia chumbani kwako kuswali unalipia shingapi kwamba kuna kiwango ukitoe kwanza ndio ukaswali eh au panahitajika ndege gani ya kukuleta kwenye kuswali na lazima kuna hoteli fulani ufikie ndio uswali ujanja ujanja tu kwa hivyo tujitahidi sana katika jambo la swala wanawake wa Kiislamu na sisi wanaume pia hii ni ibada yetu sote sisi ibadatun adhima shaka anasema وحال بعض الفتيات أنها تقول na hali ya baadhi ya wasichana ni kana kwamba wasichana hao wanasema wa halu baadhi alfatayati annaha taqul na hali ya baadhi ya wasichana ni kana kwamba msichana huyo anasema yani namna baadhi ya wasichana walivyokuwa wapuuzi katika jambo la swala ukiwatizama vile wanavyofanya ni kama vile anasema arihna minas salati eh hebu tupumzishe kutokana na hiyo swala maana hii ni tofauti lugha hii ni tofauti na ile eh arihna bis salati arihna minas salati ni kama hebu tupumzishe ah tumeswali mno sasa imekuwa swala ndefu tumechoka sisi yani kuna baadhi ya wasichana kana kwamba wanasema hivi kwamba wapumzishwe na jambo la swala ili wafanye mambo mengine kwa hiyo wataswali mbio mbio bila kutimiza nguzo za swala wala sharti za swala wala sunani za swala atakwenda mbio kwa sababu anataka kuperuzi eh anataka kuingia katika internet hapo amefungua kompyuta yake pale mwenyewe ana barnameji zake zinampeleka mbio shekh anasema fattaqillaha ya amata Allah basi muogope Allah ewe kijakazi wa Allah muogope Allah katika jambo la swala anasema wa'lami na ujue anna awwala ma tusalina anhu as-salatu na ufahamu ewe mwanamke kwamba jambo la mwanzo ambalo utaulizwa kwalo ni swala wa'lami anna أول ma tusalina anhu salah na ufahamu kwamba hakika jambo la mwanzo ambalo utaulizwa kuhusiana na jambo hilo huko kwa Allah ni swala kama tulivyosema fa in saluhat saluha sairul amali ikiwa itatengemaa hiyo swala basi yatatengemaa matendo yote ikiwa swala iko vizuri basi hiyo ni sababu ya mambo mengine kuwa mazuri hesabu yako itapendeza kabisa wa in fasadat fasada sairul amali na ikiwa itafisidika hiyo swala basi itakuwa yamefisidika matendo yote haya hilo ni jambo la tisa